Gomia já este com os D. Meus vacilão foi mais do que você. Rokuane Saue. Confido Sampen, se você folgar o é me se ré com DV, o do no DV. Toco na grande depo, mas tomo em gomi. Ata ah, tá do can ficou lodo, remou pro copo. São depregado, a KGO. Mais uma irmã vai dar chó, vou pôr nos e só. O moço ma sofa, azequi teu bar, nós bem tanteba. Sem salhada, fala pela me fa um adi, No gema titante, do não na VA. Pressem visva, marmou cancela fê Do bem o vou por nada, meres mama uns vê Se o braço em toje, tentava o rei. Tô sim que o desce, eu na não dou, mundo raé Da Vicky Gê cego, né Da Vicky Gê cego, né Mas da Vicky Gê cego, né Então emorri com é dedaria C Saber que não usé, mas na sabonje Dedaria re, ore é que é o nome, sonha E é feio, é o debom, vem e macla pressão, vou na fed, né, né, a minha coção Z, vou errar. Só derne do galjo, ao reino gojo que a Só te rege outra galera, me fa é na mita da vima. Temem de dor de banta, pressão da galica. Tete tô escrita, pressão numa clica. Em seu na e eu não insa de macio, ex fissoi. Davi que gessegone. É Mas Davi que gessegone. esse é goleiro. Lapé coça é ru. tem que se ali pra genitizaú. Modivan azul, sem tapu, paga suzão com chabu, cafido de fu, canu todo misu. Dola bolso uete, drão lá mal de bed é o rei. Só nas acertei, só na loma, TTK tá de taval só pra o serrote. Véu rei pode de mas pra cebo, safar o bem, já seu bem, tá tonibô. Quem tem CD pro essa com é, sem outra o os de e o tojé. Pra ser bovio, já ser durão, vê olho no o domo tá colou. O domo tá colou, o domo tá colou, mas Davi que cego, né? Davi que cego, né? Mas Davi que cego, né? Davi ki gesè bonè Davi ki gesè bonè